նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահն այցելել է Ասկերանի շրջանի մի շարք համայնքներ։ Արցախի էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարը Հայաստանի Հանրապետության գործընկերների հետ քննարկել է Արցախում գինեգործության զարգացման ծրագրերը։ Նոր մանրամասներ Արցախում ականի պայթյունից զոհված ականազերծողների մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ կքննարկի Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Ստեփանակերտում բացվել է հնդկական հապրանքների ցուցահանդես վաճառք։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Ասկերանի շրջանում լայն թափով իրականացվում է համայնքային եւ ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման ու սահմանամերձ գյուղերի զարգացման ծրագիրը։ Հիմնական աշխատանքը մեծ սավալով կենտրոնացվել է Նախիջևանի, Գվարդաձոր, Վարազաբուն, Սառնախբյուր համայնքներն իրար կապող ճանապարհահատվածում եւ Խրամուրթում։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը երեք պետնախարար Արայիկ Հարությունյանի, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի ուղեկցությամբ տեղում հետևել է ծրագրի իրականացման ընթացքին, զրուցել բնակիչների հետ, ծանոթացել նրանց հիմնախնդիրներին։ Երկրի նախագահի առաջին հանդիպումը Նախիջևանի կամայքի բնակիչների հետ էր։ Շինարար Շահեն Մանասյանը կարևորելով ծրագրի նշանակությունը սահմանամերձ բնակավայրերում Արցախի նախագահին հայտնել է, որ ներկայում շրջկենտրոնից գյուղ հասնելն այլևս փորձություն չէ։ Մենակ գովասանքի խոսք կարող մասի, այս տարի հագենաշատանքների կատարելի ճանապարհների բարեկարգ մոտ 10-15 րոպե ասկերնես Նախճիվանիկ ճանապարհ բարեկարգվելու եւ դրա համար շուտ կարող Նախիջևանիկի բնակիչ Որնադիր Արամ Սարուխանյանը խնամքով գծագրել է Գյուղամիջյան ճանապարհների հենապատերը կառուցվելիք շինությունները։ Նախագիծը ներկայացրել է քաղաքաշինության նախարարություն, որտեղ էլ այն հավանության է արժանացել։ Ծրագիրը շատ լավ ծրագիր է։ Մեր ջուղի տեսքը կփոխվի։ Առաջվա ջուղը արդեն կմնա հիշողության մեջ։ Մեր ջուղում մի հատ պատշաճ չի եղել։ Ժամանակ ընթացքում պատը շարունվել հայրը դառնալ ոստանկարն շարը։ Վարդաձորում համայնքի ղեկավար Սամվել Սարաջյանը հանրապետության նախագահին տեղեկացրել է հողագործության եւ անասնապահության ճյուղերում գրանցված հաջողությունների մասին։ Նրա խոսքով իր խնամքի տակ գտնվող տոհմային երկու կովերից օրական ստանում է 40 լիտր կաթ, սակայն խնդիրներ կան իրացման հարցում։ Այս համայնքում եւս ընթացքի մեջ է հենապատերի կառուցումը ավերակներ է քանդում ենք հնապատերի կառուցում։ Նախագահի վերաբերմունքից երևաց, որ անպայման շարունակական արնելու աշխատանքները ավարտելու ենք։ Նույնիսկ ինքը ավելացրեց ուրիշ աշխատանքներ, դարպասների ներկում, ցանկապատների փոխում, կարող ամբողջ յուղի տանիքները փոխեն սպիտակ թիթեղից Հենապատերի կառուցումը լայն թափով ընթանում է եւ Սառնախբյուր գյուղում։ Երկրի ղեկավարի հետ կայացած զրույցում բնակիչները ողջունեցին համայնքների զարգացման ծրագիրը, գոհնակությամբ նշելով, որ հարազատ գյուղը շնացնելուց բացի, կատարած աշխատանքի դիմաց պետության կողմից վարձատրվում են։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի խոսքով ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում հիմնականում ընդգրկված է տեղի բնակչությունը։ Շինանյութը տրամադրում է նախարարությունը, իսկ վերահսկողությունն իրականացնում են շրջվարչակազմի աշխատակազմի պատասխանատուներն ու համայնքների ղեկավարները շատ կազմակերպված աշխատանք է կատարվել, տեղում կազմավորվել են աշխատանքային խմբեր, սա շարունակական է լինելու, միջև տարեվերջս աշխատանքները շարունակելու է եւ սա ունի միայն մի միտում, որ քիչ գումարներով մեծ ծավալ աշխատանքներ կատարենք եւ արդյունքում բարեկարգենք մեր գյուղերը, գյուղական ճանապարհները, հենապատերը, ցանկապատերը եւ ունենք ավելի բարեկարգ գյուղ Կատարված աշխատանքները պետության ղեկավարը գնահատել է բավարար։ Նա կարևորել է գյուղական բնակավայրերի շարունակական եւ համաչափ զարգացումը, այն համարելով Արցախի սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի ապահովման եւ ժողովրդագրության բարելավման կայուն հիմքերից մեկը։ Նախագահը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին աշխատանքների որակի եւ արդյունավետության պահպանման ուղղությամբ։ Հավելենք, որ վերոնշյալ բոլոր գյուղերն Արցախյան գոյամարտի տարիներին ժամանակավոր բռնազավթվել էին հակառակորդի կողմից, հրկիզվելու ավերվել էին բնակելի տները, սոցիալ-կենցաղային կառույցները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը երեկ ընդունել է աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի խաղողագործության եւ գինեգործության հիմնադրամի տնօրեն Զարուհի Մուրադյանին, Ռուսաստանի փորձագետների միության նախագահ Արթուր Սարգսյանին եւ Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Լևոն Նացականյանին։ Նախարար Գրիգորյանի խոսքով վերջին շրջանում Արցախում կրկին զարգանում է գինեգործության ոլորտը եւ 1 տասնյակից ավելի գինեգործարաններից բացի ավելացել են նաեւ տնային պայմաններում գինի արտադրողները։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են համագործակցության կապերի ընդլայնման, Արցախյան գինու արտահանման եւ խոշոր շուկաներում ճանաչելիության հետ կապված հարցեր։ Արցախի ոստիկանության լրատվական ծառայությունը մանրամասներ է հայտնել նախորդին Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցած ականի պայթյունի վերաբերյալ։ Ըստ տարածած հաղորդագրության մարտի 29-ին ժամը 7:55-ի սահմաններում Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի գյուղի վարչական տարածքում հակատանկային ականի վրա պայթել է The Halo Trust միջազգային կազմակերպության Land Rover ավտոմեքենան, Պայթյունի հետևանքով նույն կազմակերպության աշխատողներ Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչներ 31-ամյա Պավել Հակոբովը 33-ամյա Մարատ Պետրոսյանը եւ Մարտոնու շրջանի Քերտ գյուղի բնակիչ 41-ամյա Սամսոն Ավանեսյանը տեղում մահացել են։ Իսկ նշված քաղաքի բնակիչներ 31-ամյա Գարիկ Ղահրյանը եւ 43-ամյա Արամ Մկրչյանը տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Արցախում 18 տարի ականաձերծման աշխատանքներով զբաղվող բրիտանական հալոտրաստ կազմակերպությունը երեք տեղի ունեցած հակատանկային ականի պայթյունի դեպքն ուսումնասիրելու համար արտասահմանից փորձագետների է հրավիրել։ Այս մասին հայտնել են կազմակերպության Ստեփանակերտի գրասենյակից։ Մենք սերտորեն աշխատում ենք Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության եւ իշխանությունների հետ։ Բացի այդ, դրսից հravirել ենք փորձագետների, որ เป զի կարողանանք լիարժեք փաստեր ներկայացնել պատահարի մասին, Մեր գործընկերները մահացել են աշխատանքի ժամանակ, երբ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար տարածքը ապահով էին դարձնում, ասել են գազམ་ակերպությունից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտունու շրջանում զարգացում է ապրում խոզաբուծությունը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայանի մասնագետների լուրջ ու հետևողական վերահսկողության արդյունքում ընթացիկ տարում Մարտունու շրջանում աստիճան ժանտախ հիվանդության դեպքեր չեն գրանցվել։ Դեռ ավելին, ինչպես մեզ տեղեկացրեց Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան ՕԱԿ-ի տնօրեն Նվեր Սաֆարյանը, շրջանում ավելացել է խոսերի գլխականակը եւ ցույց թվականի հունվարի մեկ իդրությամբ արկա է 5048 գլուխ։ Մարտի մեկ իդրությամբ կազմում է 5429 գլուխ խոս։ Տաթարյանը նշեց, որ խոզերի գլխականակի ավելացումը պայմանավորված է տարվա այս եղանակի համապատասխան խոզերի բազմացմամբ եւ խոզաբուծությամբ զբաղվող տնտեսությունների ավելացում։ Նա կարևոր նախապայման է համարում հիվանդության բռնկման ժամանակին կանխումը, հիվանդության դեմ պայքարի վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածությունը։ Հաշվի առնելով աֆրիկյան ժանտախտի մնայուն օջախների արկայությունը եւ մարդկային գործոնի ազդեցությունը, Նվեր Սաֆարյանը բոլոր խոզաբուծությամբ զբաղվողներին Հորդորում եւ միաժամանակ պահանջում է խոզերի բուծումը բարտադիր կերպով կազմակերպել փակ պահվածքով, բացառելով շփումը վայրի եւ կենթանի եւ ընտանի կենթանիների ու թռչունների հետ։ Մասնագետի խոսքերով արգելվում է խոզաբույծից եւ անասնաբույժից բացի այլ անդասմուծն անասնաշենք։ Հետևաբար խորհուրդ է տալիս պարտադիր պահպանել սանիտարահիգիենիկ եւ անասնաբուժասանիտարական կանոնները, որի համար անասնաշենքերը պետք է կառուցված լինեն պահանջվող նորմերին համապատասխան։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ապրիլի 5-ին հանդիպում կունենա ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերի հետ։ Հանդիպանը կքննարկվեն Եվրոպական անվտանգության եւ կազմակերպության արդյունավետության բարձրացման ուղիները։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով բանակցությունների ընթացքում նախատեսվում է Դոնբասի, Մերձնեստրի եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունների կարգավորման գործում ԵԱՀԿ-ի ներդրման եւ դերի գնահատականների փոխանակում, ինչպես նաեւ Անդրկովկասում կայունության վերաբերյալ Ժնևյան քննարկումների աշխատանքները։ Երեք տեղի ունեցել ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հարցերի եւ միջազգային համագործակցության մշտական հանձնաշողովի նիստը Խոսրով Հարությունյանի նախագահությամբ։ Հանձնաշողովը հայկական կողմի առաջարկով որոշում է ընդունել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հավաքական անվտանգության հնարավոր սպառնալիքի մասին։ Որոշման մեջ մասնավորապես նշվում է, որ հանձնաժողովը կրկին հաստատում է ՀԱՊԿ հավատարմությունը Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, արտահայտված 2017 թվականի նոյեմբերի 30-ին ընդունված Հավաքական անվտանգության խորհրդի հայտարարությունում և միանում է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարների աջակցությանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Հունաստանը ցանկանում է տեսնել Ղարաբաղյան հակամարտության արագ եւ խաղաղ կարգավորումը։ Այս մասին հայտարարել է Հունաստանի պաշտպանության նախարար Պանայոտ Իսկամենոսը Երևանում կայացած իր հայ գործընկերոջ Վիգեն Սարգսյանի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նախարարը տեղեկացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Մեր ցանկությունն է տեսնել հակամարտության շուտապույտ կարգավորումը խաղաղ ճանապարով։ Մեր հարևանները պետք է հասկանան, որ Հայաստանն ու Հունաստանը ցանկանում են խաղաղության մեջ ապրել։ Մենք դրա համար ջանք չենք խնայի, բայց միշտ պատրաստ ենք պաշտպանել մեր իրավունքները, նշել է Հունաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք Էստոնիայի քաղաքացի Տալինի քաղաքային խորհրդի անդամ Կարինե Օգանեսյանը, Մանկավարժների միջազգային գիտաժողովի մասնակցության նպատակով մարտի 23-ին մեկնել էր Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու։ Պաշտոնապես Կարինե Ուգանեսյանը ստացել էր մուտքի էլեկտրոնային արտոնագիր եւ էստոնական պատվիրակության հետ որպես պատվիրակության անդամ մեկնել է Բաքու։ Սակայն Կարինեի օթանավական ժամանելուն պես ադրբեջանական իշխանությունները ողրզել են նրա հայկական ցակումը, չեն թողել մուտք գործի Ադրբեջան եւ 12 ժամ հատուկ գոտում պահելուց հետո հետադարձ ճանապարհով ուղարկել են Էստոնիա։ Թուրան գործակալության հարցմանն ի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում հայտնել են, որ իրենց հայտնի չէ Էստոնիայի քաղաքացու հետուղարկման փաստը։ Մարտի 28-ից Ստեփանակերտի Տիգրան Մեծի 10 հասցեյում բացվել է հնդկական ապրանքների ցուցահանդես վաճառք, որը տևելու է մինչև ապրիլի 8-ը։ Ցուցահանդես վաճառքի կազմակերպիչ Աման Խանն ասել է, որ ներկայացված 12 տաղավարներում վաճառվում են հնդկական տարբեր ապրանքներ՝ համեմունքներ, արթուզար, թարդարանքի պարագաններ, հագուստ, կահույք, հնդիկ վարպետների ձեռքի աշխատանքներ եւ այլն։ Ըստ Աման Խանի ցուցահանդես վաճառքին մասնակցող 12 գործատուները գոհ են հնդկական ապրանքների նկատմամբ արցախցիների հետաքրքրվածությունից։ Նա նշել է, որ տոնավաճառի վերջում կազմակերպվելու է վիճակահանություն, որի ընթացքում խաղարկվելու են կենցաղային տեխնիկա եւ այլ ապրանքներ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 5-ից 10, ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան։ Տակություն։